But as we're praying for people, God will put it in our heart to try to study the Bible and share with them. Dar în timp ce ne pregătim și ne rugăm pentru ei, Dumnezeu ne va pune în gând și dorința de a studia Scriptura cu ei, de a le împărtăși adevărul Scripturii. Now there are lots of good Bible study guides in every language. Există în toate limbile o mulțime de ghiduri de studiu biblic. The one that we find especially useful iar ghidul pe care îl considerăm foarte util is the Amazing Facts Study Guides. Este cel pregătit de Amazing Facts. These are online in Romanian. Le puteți găsi pe internet în limba română. And so I don't know which guides your conference will use, whether it's this or something else. Nu știu ce vă va sugera conferința, va propune aceste seminarii sau altele. But I'll share with you what we do and if you can adapt it for your situation, go for it. Am să vă spun ce facem noi și dumneavoastră puteți să o aplicați la situația dumneavoastră. There are 14 different study guides in the basic set. În setul de bază sunt 14 ghiduri de studiu. And so in the lobby of our church, we have a literature rack with all 14 study guides. În, uh, la intrare, în uh, holul bisericii, avem un stand de cărți unde le expune pe toate acestea 14. We actually have 50 to 100 of every single one of those 14 lessons. Deci avem acolo de la 50 până la 100 de exemplare din fiecare din aceste studii. So that anybody in the church or any visitors can pick up as many as they want and use them for God. Așa fel încât orice membru al bisericii sau orice vizitator poate să ia de acolo de câte are nevoie și poate să-l ia cu el. So if somebody talks to somebody at work about the Sabbath truth, și dacă cineva, de exemplu, discută cu un coleg de lucru despre adevărul despre sabat. And they come to church on Sabbath and they say, Pastor, I talked to my friend about the Sabbath. Și vine sâmbătă la biserică și îi spune, frate pastor, am povestit cu colegul meu de lucru despre sabat. What do I do now? Ce să fac acum? I said, go get the study guide on the Sabbath and take it to them and some of your other co-workers so you can discuss together. Eu îi voi spune, du-te și ia de acolo studiul despre sabat Tu mai multe exemplare să poată să, da, să poți să dai și colegilor ceilalți, ca să aveți cu cine discuta. Somebody says, Pastor, I, I've been praying for these people to be ready for baptism. Cineva spunea, frate pastor, mă rugam pentru oamenii aceștia să se boteze. And they seem to be open. Și s-ar părea că sunt deschiși. What should I do? Ce trebuie să fac? I said there are several things you can do. Și atunci le voi spune, sunt multe lucruri pe care le poți face. But if they really seem open, dar dacă sunt cu adevărat deschiși oamenii aceștia, take lesson one and two this, this Sabbath, ia sabatul acesta primele două lecții, and go to them and say, here's something I think you'd find very interesting. Du-te la ei și spune-le, uite, am ceva pentru dumneavoastră, sunt convins că mi se va părea interesant. And next week I'll bring the next two lessons. Săptămâna următoare voi aduce alte două studii. And if you really like the lessons, și dacă chiar vă plac aceste studii, we can go over the quiz at the end of the lesson together. Putem să facem împreună și testul de la sfârșitul fiecarei lecții. When I bring the next two lessons. Și apoi le aduc alte două lecții. And then the next week we bring the next two lessons. Și peste o săptămână din nou încă două lecții. And so over seven weeks you have delivered 14 lessons. În felul acesta în șapte săptămâni le-ai dat uh, la dispoziție uh, cele 14 lecții. Some people are very interested. Și veți vedea, unii sunt foarte interesați. And they always do all of the lessons. Și sunt dispuși să străbată, să treacă prin toată lecția. And you review review the quiz at the end to see and answer their questions. Și ca să vezi, uh, să interacționezi cu ei, deci cu ei testul de la sfârșitul fiecărei lecții. Other, pe răspuns. other people say, I'm interested, but I'm kind of busy. Alții vor spune, da, aș fi interesat cumva, dar sunt prea ocupat. But we recommend you keep giving the two lessons and say, when you have a little free time, you can do several extra lessons. Atunci uh, vom continua să le dăm studiile și Okay, uh, we still give the two lessons a week even if they're busy. Okay. And we tell them when you have some free time, you might catch up on some of the lessons. Deci le vom oferi mai departe cele două lecții săptămânal și le spunem așa. Dacă veți avea timp mai târziu veți recupera lucrurile pe care le-a scăpat pe parcurs. But it's important that every week for seven weeks we're making contact with them. Însă ceea ce este foarte important ca în fiecare săptămână timp de șapte săptămâni să fim în contact cu oamenii aceștia. We are not only trying to get truth in their head, nu încercăm doar să le băgăm adevărul în cap, but we're trying to build a relationship with them. Și încercăm să clădim relația cu ei. And some are really ready to drink it all in. Unii sunt foarte mm, avizi să, să soarbă totul. And some are not really ready that they will accept the lessons. Relații nu vor fi chiar atât de interesați, dar vor accepta totuși studiile. Sometimes we find nobody at home. Uneori nu vom găsi pe nimeni acasă. But we've been praying for them. Dar ne-am rugat pentru ei. So we leave two lessons on their doorstep with a little note. Vom lăsa două studii acolo pe scări, în fața ușii, cu o mică notiță. And we go back every week and leave two more lessons with a note. Și fiecare, în fiecare săptămână ne întoarcem și lăsăm acolo un uh, cartonaș cu un anunț, un mesaj. In heaven we'll have to find out the answer to what happened with those lessons. Dumnezeu cerul ne va lăsa să aflăm cândva ce s-a întâmplat cu studiile pe care le-am lăsat acolo. So this is one of the ways that we study the Bible with people. Este una din metodele pe care le folosim pentru a studia cu oamenii. Another way we study the Bible with people o altă metodă de studiu a Scripturii cu oamenii is when somebody is baptized, este atunci când cineva se botează, we ask them to open up their home for an hour a week for 14 weeks. Îi rugăm să pună casa lor la dispoziție pentru o oră pe săptămână, timp de 14 săptămâni. I mentioned this a little earlier. Am mai spus mai devreme lucrul acesta. And we ask them to invite any of their relatives or family or friends to the rugăm să-și invite membrii de familie, prieteni apropiați la aceste ocazii. And then we ask two people from the church to come and study the Bible with anybody who gathers. Și vom invita două persoane din biserică dispuse să studieze împreună cu cei care se adună în casa acestor oameni. Because many times our newest members know the most pre-Adventists. De cele mai multe ori, membrii noi ai bisericii vor aduce cei mai mulți pre-adventiști în biserică. Uh, one time we had a newly baptized member. Aveam odată un membru nou botezat. And in the studies and preparing for him for baptism, și în studiul pe care îl făceam împreună în pregătirea pentru botez, we studied about how God calls people from every nation and kindred into his church. Am vorbit despre faptul că Dumnezeu cheamă din toate națiunile, din toate popoarele oameni să se alăture bisericii. And this man said, "Pastor, I have a problem." Și omul acesta mi-a spus, frate pastor, am o problemă. I grew up with a father who did not like black people. Eu am crescut uh, cu un tată care îi detesta pe negri. And now I live in a neighborhood with black people and I'm white. Și acum uh, locuiesc între oameni negri în toată vecinătatea mea sunt numai negri, iar eu sunt alb. And I know God wants to change my heart, but it's not easy. Eu știu că Dumnezeu vrea să-mi schimbe inima, dar nu merge prea ușor. So we pray that God would change his heart. Ne-am rugat ca Dumnezeu să-i schimbe omului acestuia inima. And his mind. Și mintea. And he was baptized. Și a fost botezat. And then I said, would you open up your home for an hour a week for 14 weeks for a Bible study? Și atunci l-am întrebat, n-ai vrea dumneata să pui la dispoziția casa dumitale timp de o oră pe săptămână, 14 săptămâni la rând? You bring your neighbors and friends? Îți poți invita prietenii, vecinii? He said, sure. Sigur că da, a spus el. And in the church, și în biserică, we said to everybody, we're looking for two people who will come to this man's house and lead a Bible study for 14 weeks. Le-am spus fraților, căutăm doi oameni care să meargă la familia cutare timp de 14 săptămâni la rând ca să ajute la studiu. And one of the young men who volunteered was black. Unul dintre voluntari era un negru. <laughs> and so God solved that problem. Și Dumnezeu cu aceasta a și rezolvat problema. And they became very good friends during that Bible study. Pe parcursul acestor studii, cei doi, omul nostru alb și negrul acesta, s-au împrietenit foarte bine. And during that study, one of the relatives made their decision to be baptized. Iar de-a lungul acestor studii, unul dintre rudele omului nostru alb a luat hotărârea să se boteze. And when they were baptized, și când s-au botezat, we said, "Will you open up your home for a series of Bible studies?" A fost întrebat, "N-ai vrea să pui și tu casa ta la dispoziție pentru o serie de studii biblice?" And now the black man and the white man went together to that house to help lead the Bible study. Și acum omul alb și omul negru s-au dus împreună la casa respectivă pentru a conduce acolo seria de studii biblice. God can take care of a lot of problems when we begin to work work for Him. Atunci când începem să lucrăm pentru El, Dumnezeu va rezolva problemele. Um, another thing that we do, another way to use the Bible study guides. O altă metodă pe care o folosim, uh, în care folosim aceste studii biblice. I'll illustrate with this story ilustrat cu această întâmplare. I was standing in the lobby of the church. Eram în holul de intrare. And I saw a young man and I said, Dustin, I want to talk to you. Am văzut un tânăr și i-am spus, Dustin, aș vrea să-ți vorbesc. He said, how are you, pastor? Și a spus, cum mai sunteți, ce mai faceți? I'm doing well, how are you? Sunt bine, și tu? Well. And I said, now Dustin, I was looking through the list of the, the church members. Și mă uitam în lista membrilor bisericii. And I didn't see your name in the official list of church members. nu am găsit numele în lista oficială de membri. But I see you coming every week. Dar văd că tu în fiecare sabat ești Well, why is your name not in the official list? Cum se face că numele tău nu apare în lista membrilor? He said, I don't know. How do you become an official member? Și i-a spus, nu știu. L-am întrebat atunci, bun, dar cum ai devenit tu membru? I said, well, usually you study the Bible and then you're baptized. De fapt, el a întrebat, bun, și cum devine cineva membru oficial al bisericii? La care eu am răspuns, Păi studiez și apoi te botezi. Would you like to do that? Ai vrea să faci lucrul acesta? He said, sure. Sigur că da, a spus el. Sometimes people are just waiting to be asked. Uneori oamenii abia așteaptă să fie întrebați. And I said, now, who are some of the people you know in the church? Și atunci l-am întrebat, pe cine cunoști tu bine în biserică? He started giving me names and I started writing down. Și el a început să-mi dea nume după nume, iar eu consemnam. Nine names on the list. Mi-a dat nouă nume. And I said, what I like What I'd like to do is a week from Tuesday night, I'd like to come to your house to start the Bible study group. Aș vrea ca la o săptămână de marți seara să venim la casa ta să începem un ciclu de studiu biblic. And I will find two people in the church from this list who will lead the Bible study at your house. Iar din lista aceasta pe care am făcut-o împreună, eu voi căuta doi oameni care vor veni la casa ta și vor conduce studiile biblice. So I'll plan to be there on a week from Tuesday night at 7. La prima ocazie, marți seara, voi fi și eu acolo la ora 7. He said, okay. Bun, a zis el. I looked across the lobby M-am uitat și am văzut în cealaltă parte a holului. There was John, the first name on his list. Era John, primul nume care figura pe lista mea. I walked over to John and I said, "You know Dustin over there?" M-am dus la John și l-am întrebat, îl cunoști pe Dustin? Sure, we play some basketball oh, together. Sigur că da, jucăm basket împreună. I said, did you know he has never been baptized and officially joined the church? Tu știi că el n-a fost botezat niciodată, niciodată n-a fost membru oficial al bisericii? He said, no, I didn't know that. La care el spune, nu, n-aveam idee. I said, just a few minutes ago, he decided to prepare for baptism. Și am spus, în urmă cu câteva minute, tocmai s-a hotărât să se pregătească pentru botez. What do you think of that? Ce crezi despre lucrul acesta? John said, cool! John a spus, foarte tare! And I said, and he wants you to help prepare him for baptism. Și a spus mai departe, vreau ca tu să-l ajut să se pregătească pentru botez. John said, wait a minute, pastor, wait a minute. John a spus, ei, hai, lasă, lasă. I've never done anything like that before. Eu n-am mai făcut așa ceva. I said, but he wants you to help him. Da, dar vrea, El vrea ca tu să-L ajuți. And I will help you help Him. Și eu te voi ajuta ca tu să-L ajuți. What I need you to do is to be at His house a week from Tuesday night at 7 o'clock. Ceea ce îți cer este ca la o săptămână, marți seara, să fii la casa Lui la ora 7. And you see these other eight names on this list? M-am uitat la celelalte nume înșirate pe listă. You invite as many of them there as possible. Și i-am spus să invite dintre cei care se află pe listă, pe listă cât se poate de mulți. And I'll show you how easy it is. Și eu am să vă arăt, spune, cât de ușor este să faci lucrul acesta. Are you willing to do that? Vrei să faci lucrul acesta? Ok, pastor. Bine, bine, bine, frate pastor. A week from Tuesday night, we gathered at the house. La o săptămână, uh, marți seara, ne întâlnim la casa respectivului. About half the names on the list were there. Cam jumătate din cei de pe listă erau prezenți. Dustin and his wife Michelle were there. Dustin împreună cu familia, cu soția lui, Michelle, era și el acolo. I said we are gathered here to prepare Dustin for baptism. Și le-am spus celor prezenți, ne-am adunat aici ca să îl pregătim pe Dustin pentru botez. And some of the rest of you might want to decide for baptism too because there were some pre Și s-ar putea ca și unii dintre voi, pentru că erau și preadventiști printre ei, să vreți să vă pregătiți pentru botez. I said you will be studying every week for an hour a week and preparing for baptism. În fiecare săptămână vom studia împreună o oră și astfel ne pregătim pentru botez. And so I showed them how we just went around the circles, reading together, praying together, studying together. Le-am arătat cum merge lucrul acesta frumos în cerc, citim la rând, ne rugăm împreună I said I'll be back in about two months. Și le-am spus, eu mai vin la aceste întâlniri peste două luni. To make sure Dustin and anybody else is ready for baptism. Ca să fiu convins că Dustin și poate și alții sunt gata de botez. And who do you want to be your leader for your group? Pe cine punem, uh, pe cine punem lider să conducă grupa? When I count to three, everybody point at who you think should be the leader of this group. Când uh, număr până la trei, număr până la trei și fiecare dintre voi veți arăta cu degetul un lider. One, two, three, and everybody pointed. Unu, doi, trei și fiecare a arătat pe cineva. And most of them were pointing at John. Iar <laughs> cei mai mulți dintre ei arătau cu degetul spre John. And I said, will you, John? Și atunci l-am întrebat, ei, accepti? He said, okay. I spus, okay. And John helped, and the group helped prepare Dustin and his wife Michelle for baptism. Iar John împreună cu grupul acesta i-au pregătit pe John și pe soția lui pentru botez. And before too many years, John became an elder in the church. Și nu peste mulți ani, John a devenit presbiter în biserică. So it just begins with any way we can get a group started to study the Bible. Deci tot ce este important este să pornim o grupă de studiu în care să se studieze cu a Biblia. If only one person wants to study, we try to get a few more and see if the group will grow. Dacă există cineva interesat de studiu, imediat găsim și alte persoane și astfel vom promova creșterea grupei. One more story. Încă o întâmplare. I had a little Japanese lady in my church. Am avut în biserică o doamnă mănânțică japoneză. She said, Pastor, I'm praying for people to get ready for baptism. Și îmi spunea, frate pastor, eu mă rog pentru ca oamenii să se pregătească de botez. But I'm Japanese and the people Însă, însă eu sunt uh, japoneză și oamenii nu știu cum să se raporteze față de mine. And I live in a very bad neighborhood. Și trăiesc într-o vecinătate rău famată. I said, I will come and pray with you that God will use you as a light in your neighborhood. Și i spus, eu vin și mă rog cu dumneavoastră ca Dumnezeu să vă ajute să fiți o lumină acolo în vecinătatea dumneavoastră. I drove to her neighborhood. Am mers cu mașina la ea acasă. And I couldn't remember the address of the house. I could not remember. Nu mi adresa casei. So I just pulled into one driveway to look at my notes. Deci nu mi-am amintit adresa, Așa că a trebuit să trag la dreapta și să mă uit în notițe. And while I was looking at my notes, și în timp ce mă uitam la notițele mele, I felt a face right there on my window of my car. Am simțit că o față s-a apropiat de geamul mașinii. And I looked at the man. Și m-am uitat la omul respectiv. It was clear he had about 50 stitches from something on a face, his accident. Ă, era ceva ciudat, avea vreo 15, ă, vreo 50 de înțepături pe față. A trecut prin vreun accident, ceva. And his hair was very wild. Ă, părul capului arăta foarte ciudat. And I saw that I was next door to where my church member lived. Și am văzut că de fapt sunt la altă casă, la casa vecină față de doamna care locuia acolo. So I looked at him and he looked at me. M-am uitat la el și omul respectiv s-a uitat la mine. And I rolled down the window about this much. Am uh, rulat geamul puțin. He said, what do you want? La care el mă întreabă fioros, ce vrei tu? I said, I'm looking for Juco Porter, and I think she might live uh, next door. O caut pe Juco Porter și cred că stă în casa vecină. He said, you mean the Chinese lady? La care el uh, te referi la doamna chineză? And la chinezoaică? And I knew that was no time to discuss the difference between Japanese and Chinese. Și mi-am dat seama cu cine discuta diferența dintre japonezi și chinezi. I said, that will be fine, yes. Și a spus, ok, da, da, despre ea este vorba. He said, she lives there. Acolo stă. I said, thank you so much and have a wonderful day. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi frumoasă. I backed out of the driveway and pulled into her driveway. spatele și am intrat uh, în fața casei dumneavoastră. Knocked on the door. Am bătut la ușă. She came out. A ieșit doamna. And on the front porch we prayed for her neighborhood. Și acolo în uh, fața casei ne-am rugat pentru toată vecinătatea respectivă. She said, I think they use drugs in that house next door. Și ea a spus, cred că ăștia din casa vecină se droghează. People come and go all times of the day and night. Toată ziua e un dute vino, o zi și noapte acolo. I said they might not be receptive right now. Am spus uh, de, she said, I, I said, maybe they're not receptive right now. Am spus eu, s-ar putea ca la momentul acesta să nu fie deschiși. But pray for the other people too. Dar roagă-te și pentru ceilalți vecini. The next week she said, Pastor, the people on the other side of my house want Bible studies. Săptămâna următoare spune doamna aceasta, Frate pastor, vecinii mei de peste drum vor să studieze, vor studii biblice. Can you come and give them Bible studies? Puteți veni dumneavoastră să le oferiți studii biblice? I said I can do something better than that. Și le a spus, nu, dar pot să fac ceva mai bun. I can help you and a friend learn how to give Bible study yourself. Poți să te învăți pe tine și pe cineva, o prietenă, să dați împreună studii biblice acolo. So we met at the house of her neighbor. Așa că ne-am întâlnit în casa vecinilor ei. And I showed them how to organize the Bible study. Le-am arătat cum să organizeze studiul biblic. And I had the point to pick their leader. Apoi am ales liderul grupei, le-am arătat liderul grupei. And they picked Junko. Și sigur, Doamna aceasta, Juco, a fost aleasă. And a few months later, when I went back, și câteva luni mai târziu, când am întors acolo, I found out that the man and his wife and their oldest daughter were ready for baptism. Am văzut că soțul, soția și fica mai în vârstă erau pregătiți de botez. And I baptized them. Și am botezat. And later baptized another daughter. Mai târziu le-am botezat și cealaltă fică. And today that man is a custodian for the Adventist Academy in that city. Și astăzi uh, omul acela este administrator la unul dintre liceele adventiste din zonă. So God will use all kinds of things. Deci iată că Dumnezeu folosește tot felul de lucruri. But get some simple Bible study guides. Dar Luați studiile acestea biblice simple. Make them easily available for everybody in the church. Și puneți la dispoziția tuturor în biserică. And help get groups started so that people can learn and prepare for baptism. ajutați să înceapă grupe de studiu pentru ca oamenii să învețe și să se pregătească pentru botez. Now talk about this for five minutes Să povestim acum în grupele noastre Timp de 5 minute despre lucrul acesta. And then afterwards I'll try to answer any questions you might have about these După things. care voi încerca să răspund întrebărilor pe care le veți ridica. Deci 5 minute de discuție în grupă.